บุ๊กทูแปดสิบสามฮัชตอดูเซอดีตการสามกุซัชเตเซโทรศัพท์ เทเลฟอนซาดันดิฉันโทรศัพท์แล้ว من تلفن زده ام ดิฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมา من تمام مدت تلفن صحبت می کرده ام ถาม سوال کردن ดิฉันถามแล้ว من سوال کرده ام ดิฉันได้ถามเสมอ من همیشه سوال ام لاو تعریف کردن لاو من تعریف کردهام لاو من تمام داستان را تعریف کرده ام. เรียน ยอดเกรฟตันดิฉันเรียนแล้วมันยอดเกรฟตันดิฉันเรียนตลอดทั้งค่ำเลย มันทำมามชับรอมาชกูลยอดกีรีบูเดอมทำงานคอร์คาร์ดันดิฉันทำงานแล้ว من کار کرده ام ดิฉันทำงานทั้งวันเลย من تمام روز را کار کرده ام รับประทาน ทาน غذا خوردن ดิฉันทานแล้ว من غذا خورده ام ดิฉันทานอาหารทั้งหมดแล้ว من تمام غذا را خوردهام.